Monda pokalo, ni bezonas iom da amuso. Fine post quariara, shaine sen fina attendado, jen comencidis unu plia Monda futbal turniro, la tiel nomata Monda pokalo, grandiosa evento kiu rivalas con la Olimpiae ludoi, mobilizas milionoin da laboristoi, administrantoi, politicistoi, sportestroi, televid spectantoi. Ci foie en mesorienta lando, kie tiu sporto ne estas tre populara, cae almeno ne existas el starae internazie conatae teamoi. Ciel oni anecdotas, temas pri dudeco da viroi curantai post pilco cae furiose pied batantai gin. De tempo al tempo la pilco trafas en reton, cae la homa maso criegas. Ciel oni povus clarigi che tia relative naiva ludo povis atingi tiel grandan successon iam de pli ol iarcento ciam Angloi inventis gin. Fakte, futbal matcho est tamen suffice subtila ludo qui un havas raffinitan strategion sub tio aspecto de cruda batalo inter sovagiuloi, qui iam kai iam forgesas la pilcon kai pied batas sian collegon en la contraua te amo la arbitrazianto ne malofte devas montri sia in flavan kai rujan in en ocaso de mal respecto alla sporto eticae normoi. La organizo de la teamo devas sequi bone designitan planon tiel che defendantoi cae attacantoi stricte sequas sien tascoen tutte specifain. Mes campuloi zorgas pri la transmetto de la pilco el la defendo al la attacco. La successo de iu te amo dependas do uno flanque de la individua talento de la atletoi, ali flanque de disciplina tactico, tria flanque de la prudenta orientado de treinisto quiu restas exter la lud campo cae determinas la sintenon de la te amo quiel gruppo. Interessa aspecto de futbalo estas que la grupa cun estas ofte pli decida por venco ol individuai talentoi. Oni povus critiqui futbalon per la argumento che gi practice imitas batalon de uno armeo, tacmento eble, contra alia. Secve, oni povus consideri gin kiel sporton kiu incitas al malpazzo, tre dubinde. Eble gi ja similas al gruppa batalo, sed oni male povus interpreti gin kiel clopodon transdoni alla Roma militemo ian regulon, ian moderigan legiaron kiu faras gin pli civilisita. Oni postulas respecton alla malamicoi, favore alla bellezzo cae lertezzo en la pieda tushado de la pilco. Alia critico al la monda epocaloi estas che ili farigis suffice politicae eventoi, char ili movas grandegan amason da mono cae metas sub la oculoen de miliardoi da homoi la partoprenanta in landoin cae precipe la gastigantan landon. Tial, la eventoi al plenas nepre socian aspecton. Gi taugas exemple por denuncio contra o discriminatioi, aparte contra o racismo. Ciare en Cataro, ne banala estas la comentoi pri homai raitoi, laboristai condicioi, respecto al locai cutimoi, drinkado exemple. Alia pensiga aspecto de tiu evento estas la el montro de atletoi e quil stelluloi qui ui farigias verai idoloi por futbale muloi kai tamen ne ciu tiei tia stelluloi usas sian popularetson por educo cae por ia plibona mondo fine qui o restos post un lavango la vango da matchoi restos la memoro pri belai atletai movoi, emociigai cun curoi, iom pli da fervoro por la patrolando, cae amusa distrigio dum nia mondo attendas la solvon de gravai problemoi. Nu, kiel la Romianoi iam sciis antau iar miloi, ni homoi besonas iom da amuso, cune?